a takaice ga fassararta a cikin harshen Hausa kuma kamar yadda muka ji hudubar tana magana ne akan wa'azi da Allah madaukakin sarki yake yi ma mutane da mutuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani bayan godiya ga Allah da yabo gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudubar ta ci gaba da cewa godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya faɗa a cikin littafinsa walau annahum fa'alu ma da bihi lakana khairan lahu, yau da mutane za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi wannan abu da zama alkhairi a gare su ina shaidawa babu abin bauta a bisa sai Allah madaukakin sarki kuma shi kada yake bai da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ya isar da sakon Allah ya cika amana da Allah madaukakin sarki ya aza masa ya yi nasiha ga al'ummarsa ya yi iyakacin ƙoƙarinsa wani tabbatar da gaskiya a cikin wannan al'umma yana da abinci Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bisa da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama baya haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku wa'aztu akan abubuwan da Allah madaukakin sarki ke muku wa'azi da shi ku sani Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suke ɗaukar wa'azi da Allah maɗaukakin sarki yake masu da ayoyinsa sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yake masu wa'azi ta hanyar abin da yake masu nuni da shi Allah ya ce inna ma ya tazakar ulul albab lalle ma'abuta hankali su ne suke wa’azuwa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma karo illa man yunib ba masu wa'aztuwa sai masu bai da al'amarin su zuwa gare mu Allah maɗaukakin sarki yace fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yi wa'azi wa'azi na yi wa mu'minai amfani ba haka ya ku bayan Allah ku sani cewa nau'uka na wa'azi da Allah yake ma bayi suna da yawa amma daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki yana yi ma mutane wa'azi da littafin Allah shi alqur'ani shi yake da labarin waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda za su zo kafin mu duk alqur'ani da wannan labarin Allah madaukakin sarki yace fadhakkir bil qur'an man yakhafu wa'id kai wa'adi da al-Qur'ani ga waɗanda ke jin tsoron haɗuwa da mu a gobe alkiyama <clears throat> Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa a huwa shahid lallai a cikin wannan akwai wa'azi ga wanda yake da zuciya zuciya mai kyau malamai suka ce abinda ake ce man kana lahu qalbun wanda ke da zuciya ai alqalbul hayy wato rayayyar zuciya wanda take karɓar gaskiya duk lokacin da ta riske ta kuma take riskar ko ko take karbar abinda Allah madaukakin sarki ya turo mata da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a wata aya in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin wannan ba komai bane ba sai ambaton Allah da kuma abin karantawa bayyananne liyundura man kana hayyan don a yi ma waɗanda ke raye wa'azi wannan hayyan yi hayyul qalb waɗanda zuciyarsu take a raye Allah maɗaukakin sarki ya ce, wannan littafi wa zalikal kitabu la rayba fi hudun shi wannan littafi babu kokonto kwakwanto cikinsa, shirya ne ga waɗanda suke masu takawa Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa ma kana hadal a yubtada min ba zai yiwu ba manzon Allah ya kirkiro wannan wannan daga wani wanda ba Allah ba Allah ya ce walakin tasdiqan da bayna yadayhi wa tafsirar kitab Larai rayba sai dai wannan littafi ne wanda yake mai gaskiya kuma yake rarrabe sha'ani babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin daga ubangin talikai yake hadisi ya tabbata a cikin jami'ut tirmizi wanda aka samu wannan hadisi daga Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yake cewa alqur'anu hablillahi almatin la tanqadi ajaibu shi alqur'ani igiyar Allah ce wato abubuwan ban mamaki ba za su kare ba cikin alqur'ani ya ku bayan Allah yana daga cikin wa'azi da Allah yake ma mutane wanda yake kai matuƙa shine wa'azi da mutuwa Allah madaukakin sarki na cewa kullu kullu man alaiha fa duk wanda ke cikin ta wannan duniya zai kare Allah ya ce kullu nafsin da'iqatul maut kowa kowane mai rai zai mutu Allah ya ce aina ma takunu yudrikul maut duk inda kuke sai mutuwa ta cin maku walau kuntum fi burujin mushayyada da kuna cikin wani daki ne wanda yake da wani irin rihi wanda ba wanda zai iya shiga sai sai ku to mutuwa za ta je ta iske ku kuma ta dauke ku in lokacin ku yayi ku saurara lalle Allah madaukakin manzon Allah tsira da amincin Allah ya kasance yana cewa ku yawaita ambatan mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa wato ka yawan tuna ta lallai tuna mutuwa ga musulmi yana da fa'idoji yana da amfani mai yawa daga cikin amfanin tuna mutuwa akwai wato ita tuna mutuwa na sanya ɗan adam ya shagaltu da kansa ya ƙyala komai ya shagaltu kawai da kansa saboda Allah maɗaukakin sarki na cewa wa an laisa lil insani illa ma sa shi wadan adam ba abin da zai samu na sakamako sai abin da ya aikata da kansa abin da ya samu shi zai shi zai shine za a rubuta masa ba abin da wani sa yayi ba yana daga cikin sababi wato ko kuma amfani na tuna mutuwa shine wato dan adam na fuskantar ko na watsar da wannan duniya ya kama lahira ga dangadan Allah madaukakin sarki na fada fada Ya yace eh, ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahw ku sani cewa wannan rayuwa ta duniya wasa ne da wargi da ƙawace kawace da alfahari na tattara dukiya kuma duk daga ƙarshe duk zai zama kuma an tashi an bar su waɗannan dukiyoyi da kuma waɗannan waɗannan wato ƴaƴa ya tabbata Imam al-Bukhari ya danyi wani baiti yake cewa ala inna mad-dunya ka ahlamul ita fa duniya kamar mafarkin mai bacci ne duniya rayuwarta kai ka ce mutum ne ya kwanta bacci yake mafarki ya ce wa ba khaira aishin la ya kudu bi da'imin ya ce to ai mafi mine ne alkhairi mine ne fi girma alkhairi wanda bai dawwama duk alkhairi da zaka samu wanda bai dawwama ai kun ga gagge ne wato yana da yana da cikas dan duk daɗin da zaka ji a nan duniya to kuma zai gushe ko dai kai ka gushe kamar daɗin? ko kuma shi daɗin ya gushe ya barka kamun ka bar duniya dole dai sai an yi ɗaya kenan ashe duk da za ka samu alkhairi to wannan alkhairin zai zama kuma yana da iyaka amma alkhairin lahira shi ne wanda ba ya da iyaka bai da kuma ƙarshe Allah samu dace da shi ya ku bayan Allah hadisi ya tabbata daga abdullahi ɗan umar yake cewa manzon Allah ya kama kafaɗa ta sai yake ce mana ka kasance kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabila ka zama cikin wannan duniya kamar bako ko dan tafarki matafiyi yace to daga nan sai Allah dan Umar ya ce idza absaita falatan tadrus ba idan ka maraita ka kai marece to kada kai tsammanin zaka ga sahiya wato ka rika sawa a ranka kana iya mutuwa kamun wannan sahiya din wa idza asbahta falatan tadrul basa idan kuma mana ka ga safiya to kada kai tsammanin kuma za ka iya ganin marece wa kuzmin sihati kalimar duka ka yi amfani da lafiyar kada ka yake da ita ka yi aikin alkhairi kada rashin lahiya ya zo maka kasai wa min hayati kalimautika ka yi kokari ka yi abin kirki lokacin da kake raye kada mutuwa ta cin maka baka komai ba kuma ka yi nadama wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi wannan hadisi malamai suna cewa ma'anarsa shine kada ka karkata kan wannan duniya kada ka ɗauki wannan duniya ta zama wurin shakata wurin golewa kada ka rudu da wannan duniya kada ka shagaltu da abin da ke cikinta har ta mantar da kai ta rudar da kai da abin da Allah madaukakin sarki ya halice ka da shi ya ku bayan Allah yana daga cikin fa'ida ta tuna mutuwa cewa ita wannan ita mutuwa wato tana zama dalili na tuban bawa wanda an yi mutuwa to sai ta tuna mashi sai ya ga lalle yana cikin wasu ayyuka na banna ya kamata ya tuba kada mutuwan nan ta mashi irin yadda ta ma wancan to sai ya tuba sai ya nadama cikin abubuwan da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sa ingantacce yace kullu bani Adamu khata'un dukkanin yan adam suna da kuskure ma suna aikata zunubi amma fa khairul khata'in at-tawwabun amma mafi alkhairin masu kuskure sune masu tuba ma'ana ana san ɗan adam ya rika tuba idan ya aikata wani abin da ba daidai ba sai kuma ya hankalta to sai ya tuba ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi yana daga cikin fa'ida ta tuba shine tana tana sa mutum ya tsarkake neman sa da yake yi ma'ana idan ɗan kasuwa ne to in an mutu sai ya ga cewa to kaga mutuwan nan kada ta sa kada dani ne na mutu kuma ina cikin irin halin da nake ciki to ban san yadda zan raske Allah ba idan ma'aikacin gwamnati ne idan dukkanin hudar da yake sai ga cewa to bari ya tsarkake in gyara Allah madaukakin sarki na yi mana hannunka mai sanda ya ce alhakumut takafur yanzu ku tara dukiya ana tattara ta ita ta shagaltar da ku hatta zurtumul maqabir har ka zamu kanku a cikin kaburbura ba ku aikata abin da ya kamata ba kun gaira daga cikin fa'ida da mutuwa take da ita shi ne takan tunatar da bawa ya tsarkake nemansa ya gyara abin da yake ci ya ci halaliyarsa ta yadda in ya samu Allah madaukakin sarki ya iya amsa tambaya wadda ba a ƙure shi ba kuma a kama shi da laifin abin da ya aikata ya koyan uwa musulmi yana daga cikin fa'ida ta tuna wato ta yana daga cikin fa'ida ta tuna mutuwa Shi ne ɗan adam ya shirya mai yadda zai shiga kabari domin kabari za a yi tambaya mala'iku za su tambayi kowa abin da ya aikata a duniya shi yasa kabari na zama gida na kunci ko ɗaki na kunci ko kuma ɗaki na yalwa gwalgwadon abin da ka aikata idan za a sa ɗan adam a cikin kabari kabari zai mai magana ya ce haka ya kaiwa ne ni da ka ganni nan wa idan ka ga alkhairi kai ka zo da abinka idan ka ga kishiyarsa kai ka zo da abinka kenan kai ne za ka gyara kabarin ka tun nan duniya ba wai lokacin da ka mutu ne za ka gyara ba a nan ne za ka gyara shi kafin ka tayi shi mene ne gyaran shi Shi ne kokarin yin abin da Allah ya ce da kuma kokarin nisantar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka nisanta ya ku bayan Allah muna ta yin gidaje manya-manya masu tsada muna ta tattara dukiyar da ba mu san iyakarta ba amma ko mun kyale ayyukan da za su taimaka mana wurin kwanciya cikin gidanmu na jindindin mun kyale wannan za ka samu mai kuɗi da bai san iyakar gidansa ba bai ma san iyakar kuɗinsa ba kuma kullum nema yake kullum nema yake kullum nema yake har yanzu ba su ishe su ba amma kuma ya kasa gyara lahirarsa Wani Allah in ka taɓa shi a bangaren addini za ka ji fanko ne Wani Allah babu wani tattali da ma kansa da zai kwanta a cikin wani gida ko wani ɗaki? da babu taga babu kowa ba komai abin da zai cece shi sai abin da yana aikinsa hakika babu wani ɗaya daga cikin mu sai ya samu kansa a cikin wannan hali ba kuma abin da zai fitar da shi sai ayyukansa da ya aikata a cikin wannan rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki na cewa wata zawadu ku yi guzuri fa inna khairar zadi taqwa amma wafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah madaukakin sarki shi kuma taqwa shine kai abin da Allah ya ce imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat yin abinda Allah ya ce gurgurdan ikonka barin abin da Allah ya ce a bari duka wannan shine tsoron Allah to idan bawa ya kasance a haka a cikin dukkanin al'amuransa na rayuwa a wurin iyalansa a wurin aikinsa na gwamnati a wurin kasuwancinsa a wurin mu'amalansa da makwabtansa a wurin ƴan uwansa to wannan ya ji tsoron Allah za a ce ya kasance cikin masu tsoron Allah dan haka mu kasance masu tsoron Allah a cikin dukkanin al'amuranmu Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqillaha haythu haifu ka ji tsoron Allah a duk inda kake kai kaɗai ne ko biyu ne da yawa ne ana ganin ka ba a ganin ka ka ji tsoron Allah wannan shine babban mafitarka a cikin rayuwa ya kowa yin Allah lalle Allah maɗaukakin sarki ya mana wa'azi wa'azi mai kai matuƙa idan mun lura da yadda Allah maɗaukakin sarki yake mana wannan wa'azi ya kamata mu hankalta shi yasa Allah yake cewa alam ya anil ladzina amanu an takshi a qulubuhum yanzu har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani wato zuciyarsa ta tarazana zuciyarsa ta rusuna ga abin da Allah madaukakin sarki ke masa wa'azi su su waɗannan gurace-guracen an yi mace-macen da ya kamata ko ba azan da aka yi maka wa'azi ba to kai kai wannan abin ya zama maka wa'azi to amma da yawa daga cikin wasu zaka ga ba su ba su hankalta ba su tuba ba su komawa ga Allah so ɗaya ne ko kuma kwana ɗaya ne ko kwana biyu shikenan an yi jinanin mutuwa shikenan ta wuce amma daga ba wannan ba sai kaga kuma mutane sun koma cikin halin da suke ciki akwai mace-macen da aka yi mamana waɗanda sun tada hankalin da yawa daga cikin mutane in ka ɗauko tun daga lokacin da wannan bawan Allah ya rasu sada na gidan badamasi biyu ga biyu ga watan abin nan ramadan ya rasu an mun yi azumi na biyu muna cikin azumi na biyu rasu idan ka ɗauko kuma mutuwan malam mansur kwaninsu sha bakwai tsakaninsu da wannan rasuwa ana kwana shi kuma yana azumi azumi sha tara shi kuma ya rasu idan ka ɗauko mutuwan malam hamza allah ya ji kansa shi ma kwana sha bakwai ne tsakaninsa da malam mansur waɗannan mace-macen akwai wa'azi cikinsu wallahi akwai wa'azi dukkansu waɗannan sun mutu sun bar iyalai kuma mutuwarsu ba wata jiya tsakanin mutuwarsu kawai an waye gari sun rasu wannan sadarar nan ranar talata ranar ya rasu ya taho daga hadama zai tema yana hamzari ya tema kasuwa a bisa hanyar sanan ya rasu malam mansur kowa ya ji mutuwarsa ya yi sallar magariba ya ma yi alwala ta sallar isha'i kai yadda ma ake faɗa mana <clears throat> an ta da janareto <clears throat> an kira sallah ba janareto haitowa ya yi da niyyar ta da janareto sai ya tada an da janareto sai ya koma wannan komawa ita ce bai hito ba yana kishin gida daga nan kuma Allah ya amshi rayuwarsa shi ma malam Hamza a ranar da ya rasu shi ma ya yi azumi yana zamanin lafiya na ce bari ya je nan ya danyo wani abu ya dawo kuma daga nan bai kara dawowa ba waɗannan waɗannan mutuwai yan uwa wallahi wa'azi ne Allah na mana wa'azi cewa ku gyara kayan ku idan kai ne Allah ya amshi rayuwarka irin wannan me kake tsammani Allah zai kalla na alkhairi naka ya maka rahama me kake tsoro Allah ya kama ka da shi wanda kake kan shi idan Allah ya kama ka da shi kana tsoron wannan Allah ya kama ka da shi to wajibinka ne ka gyara al'amuran. wajibinmu ne mu gyara al'amuranmu mu gyara tsakanin tsakaninmu da Allah abinda Allah ya halicce mu kansa mu tsayi kansa Allah ya halicce mu bauta masa to mu ya ake bauta ma Allah ya ake sallah ya ake azumi ya ake dukkanin ibadu me alaka ka tsakaninka da iyalinka sai Allah ya tambaye ka wannan me alaka ka tsakaninka da makwabtanka sai Allah ya tambaye ka wannan me alaka ka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tambayar da za a yi ma kowa a cikin sa Allah zai ce menene zaka ce dangane da mutumin da aka aiko maka idan ka bi tafarkin manzon Allah ka ce ai shine manzon Allah da ka aiko mana ya Allah shine Allah ya aiko mana muka bisa akan abin da yazo da shi na alqur'ani to idan mutum ya amsa amsa daidai sai a ce to kai bacci irin na ango a daren farko Allah sa mu dace amma idan mutum ya kasa wannan amsa zai ce ha hala ajal wannan hoya bane ya lalace Allah shi kyauta da haka ya ku bayan Allah muna gyara goban mu ne a yau idan mutum ya makara bai gyara ba to zai yi nadama da ba ta da amfani Allah raba mu da nadama muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan bayan Allah da suka riga ba gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama Allah ya kai haske a su Allah ya shahadin su ruwan alkamsara Allah ya sanya aljanna ce makomarsa sannan kuma iyalan da suka bari Allah madaukakin sarki ya jibin sha'anin su iyalan da suka bari Allah ya jibin sha'anin Allah ya ba ƴan uwansu haƙurin rashin da suka yi mu kuma idan lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da ibadi wannan ita ce fassarar huduwa da muka yi da fatan Allah madaukakin sarki ba mu iko mu astuwa da abinda Allah ke mana wa'azi da shi na alqur'ani da kuma mutuwa daga ƙarshe kamar da muka saba muka yi addu'a a farko addu'a ta zaman lafiya cikin wannan ƙasa tamu wuraren da ake fama da tashe-tashen hankula Allah maɗaukakin sarki kai musu zaman lahiya. waɗanda aka kore daga wurarensu ko kuma aka kore su daga gidajensu ko aka kama su da sunan kusan fansa Allah madaukakin sarki ya kubutar da su Allah ya sa musu mafita sannan da ƙarshe halin da muke ciki na rayuwa tsadar rayuwa da ke ta ƙara ta'azzara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kama na sauƙi. Allah ya kama na sassauci Allah ya sa mana mafita cikin wannan rayuwa ya ba mu abin da za mu iya rayuwa a cikin irin rayuwar da muke ciki sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ka mana sauƙi na wannan rayuwa da muke ciki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki idan lokacin ya yi Allah sa mu cika da imani Allahumma iddal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da din wa sur ibadikal muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين